Boa noite, ouvintes. Tem um rato na cozinha. Mas não se assustem, não. Esse é apenas o nome de uma música que está nas paradas de sucesso londrinas. Exatamente essa música que a gente está ouvindo agora. Com isso, começa o Som de Londres desta noite. Com vocês, Paula Dipp. Aqui comigo no estúdio, o Ricardo Chagas. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Paula. Só um pouquinho preocupado com esse rato que você falou, né? Onde é que ele está mesmo? Esse rato está na cozinha, Ricardo. Na cozinha. Chihuahua. Essa música super divertida que acabamos de ouvir diz exatamente isso. Tem um rato na cozinha. E agora, o que a gente vai fazer? Trata-se de um dos sucessos do momento aqui em Londres e que interpreta a canção, que é uma espécie de reggae irlandês, se é que isso pode existir, é o grupo UB40 ou UB40 em inglês. Não foi o B40, Paula, que fez em novembro do ano passado uma turnê pela União Soviética? Exatamente, Ricardo. Na verdade, o B40 foi o primeiro grupo do ocidental que fez uma longa turnê pela Rússia, visitando muitas cidades e fazendo grande sucesso. Pois é, parece que o rock é uma coisa que faz muito sucesso na União Soviética nesse momento. Para eles, rock é uma música inteiramente nova. É isso aí, Ricardo, e muitos artistas ocidentais já sacaram que está acontecendo lá na União Soviética, esse interesse da juventude, e cada vez mais eles incluem a Rússia em seus roteiros anuais de shows em todo o mundo. O Elton John é um que eu sei que já cantou lá na União Soviética, né? E o grupo sueco ABBA também se apresentou lá em Moscou. Mas agora, gente como Stevie Wonder e o Billy Joel, dois músicos americanos de muito sucesso em todo o mundo, estão se preparando para ir até a União Soviética. Você pode imaginar, ou melhor, vocês podem imaginar como a juventude russa vai reagir a uma canção assim? No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. Here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what of these three words that I must say to you. I just called to say. Pois é, Paula. I Just Called to Say I Love You foi um dos maiores sucessos de Steve Wonder. Inclusive chegou ao primeiro lugar aqui na Grã-Bretanha há uns dois anos. Então, e com certeza o Steve Wonder deverá agradar aos soviéticos com, com essa canção e com outras, como essa aqui, uma regravação que ele fez de um sucesso de 1980, Stranger on the Shore of Love. Traduz esse nome para mim, Ricardo, é um nome tão romântico. Aí vai, Paula. Para os corações apaixonados, Steve Wonder e seu último lançamento britânico, Um Estranho na Praia do Amor. Those traiu Steve Wonder nas praias do amor. E agora a gente vai ouvir uma entrevista curtinha com o Billy Joel, que é um outro cantor americano que vai visitar a União Soviética, não é, Paula? Justamente, Ricardo. Billy Joel esteve aqui na Rádio 1, em Londres, no ano passado, lançando seu novo LP, The Bridge, ou A Ponte. Na ocasião, ele falou a respeito daquilo que ele mais gosta de fazer na vida. Sabem o que é? Música. The reason I'm a musician, I think, is because I think it allows me to be larger than life. I think it allows me to Sou músico porque a música me dá a oportunidade de me sentir maior do que a própria vida. Me dá a chance de me imaginar sendo qualquer coisa que eu queira. O que eu mais curto em música é que ela não é visual e, portanto, estimula a minha imaginação. Daí tá um depoimento do Billy Joel que acha que a música não tem fronteiras e não tem mesmo. Boa sorte para ele lá na União Soviética. Com certeza os russos vão adorar canções como esta, em que um romântico Billy Joel canta acompanhado de Ray Charles. A canção é Baby Grand. Late at night, when it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold when I'm blue. When I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby grand is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world, she would always. com esse som lindo do Billy Joel e do Ray Charles, vamos encerrando mais um Som de Londres. Estejam de volta conosco na próxima semana. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paulo, e boa noite a todos. Boa noite, pessoal, e até lá. spent them fast enough. stand by.